بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد بعد از اینکه ما به عنوان طلاب علم مباحث مصطلح حدیث رب به و گذاشتیم علامه ذهبی برای یک توصیه یک به طلاب علم آداب محدث را ذکر میکنه آداب کسی که میخواد به مردم یاد بده و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بازگو کنه بحث 23 آداب محدث بسنه آداب المحدث تصحيح النية من طالب العلم متعين متعین فمن كتب الحديث للمخاطرة أو للمخاطرة أو لي أو ليعرف بها أو ليتناول المطالب أو ليثنى عليه وعلى معرفته قد قدم فإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على النبي على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد صار وإن كانت وإن كانت نية وإن كانت نية نية منسوبة بالأمرين فالحكم فإن كان ظاهرا لقاتل المحبة فيه مع قطع النظر من الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتبر يعتري يعتري سلبة العمر فلعل النية أن يرزقها الله أن يرزقها الله تعالى بعده فلعل النية أن يرزقها الله بعده وأيضا بعيرا فمن سلب العلم للآخرة فتساهل فتساهل خشية لله. واستكان وتواضع. استكان وتواضع ومن من للدنيا تكبر وتجبر. فازدرى بالمسلمين العامة فكان وكان عاقبة أمره إلى استكان فحقر. فليحتسب فليحتسب المحدث محدث محدث حديثه فجاءت بكل في قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله الان سمع مقالتي فرعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. بلى هذا المحدث اولین ادب به عنوان یک عبادت که هم طلب علم یک عبادت محسوب میشه یکی از بزرگترین عبادت ها طلب علمه فعلم انه لا اله الا الله فعلم دستور به علم از طرف خداوند دلالت بر اینه که تعلیم یک عبادت و یک پرستش یک یک وسیله هست برای نزدیک شدن به خداوند چون طلب علم یک عبادت هست پس باید در اون اخلاص هم باشه به خاطر همینی که میگه که تصحیح نیت اصلاح نیت برای طالب علم متعینه یعنی روش فرضه باید نیتش خالصانه برای خداوند باشه کسی که طلب دنبال طلب علم باشه برای اینکه فقه فروشی بکنه برای اینکه بگه که من این قدر روایت دارم افتخار بکنه من پیش فلان شیخ رفتم و پیش فلان شیخ خوندم و بخواد افتخار بکنه به تعداد شیوخش تعداد روایتهاش یا برای اینکه یک شغلی به دست بیاره یا برای اینکه یاد نیکی ازش بشه فلانی اینقدر حدیث حفظه صد هزار حدیث حفظه یا بگن که فلانی عالمه دکتر و پروفسور و فلانه مثل این القابی که ما امروزه داریم کسی که بره دنبال طلب علم فقط برای بحث افتخار فقط خسر این دچار زیان شده و حالا این دچار زیان شده زیاد شما از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمیدیم همونطور که در ابن ماجه داریم حدیث صحیح از جابر بن عبد الله که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتاج به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء دنبال علم نرید برای اینکه مباهات بکنید یک مسابقه بدید با علما بگه که من از فلانی بهتر بایدم ولا لتمارو به ها و نه اینکه دنبال علم برید برای اینکه با یک سفیه یک جاهلی بحث بکنید ولا لتحتازو به المجالس و نه هم برای اینکه در یک مجلس بشینید بنا فلانی عالم حالا اومده در رأس مجلس نشسته احترام جناب شیخ بفرما جناب شیخ بلند شد بنوان مثلا یک عالم صداش بزنن و مثلا با یک وجه افتخارآمیز مثلا ازش یاد بکنن کسی که این کارها رو کرد بر هدف هدفش برتری بر علما بود هدفش بحث با جهال بود هدفش این بود که به شیخی بگن فمن فعل ذلك فنار النار کسی که این کارها این نیتش باشه نیتش صرف دنیا باشه پس عاقبتش جهنم و جهنم عذاب خداوند و در روایت دیگری در حدیث ابو هریره رضی الله عنه داریم که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله فلا يتعلمه إلا ليصب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة حديث رواة أبو داود بن ماجه وأحمد وسند صحيح من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله كاتك که علمك علمی مما يبتغي به وجه الله يعني علمك فقط برای رضایت خداوند باشه کسی که این علم علم شرعی که فقط برای رضایت خداونده بره دنبالش برای اینکه دنیای به دست بیاره شغل و کاسبی داشته باشه با اون علم لم یجد رائحه الجنه بوی بهشت هم به مشامش نمیخوره و نخواهد بوی بهش نمیچشد اون شخصی که این چنین کاری بکنه یعنی هدفش از طلب علم برای کسب روزی و کسب مقام و شهرت باشه فقط خسر اینجوری مؤلف میگید این دو خسران و زیان شده و این طلبه لله و للعمل به کسی که دنبال طلب علم باشه برای خداوند به خداوند نزدیک بشه چون خداوند در قرآن گفته انما یخش الله من عباده العلماء علماء از خداوند میترسن هدفش رضایت خداوند بوده و ترس از خداوند و العمل به و هدفش این بوده که به اون علم عمل بکنه وللقربتی به کثرت الصلاة علی نبیه صلی الله علیه و سلم به خاطر این بوده که با این روایت ها زیاد درود بر رسول الله صلی الله بفرسته و برای اینکه به مردم نفعی برسونه ولی نفع الناس فقط فاز اونجا دچار زیان و اونجا دچار پیروزی شده دچار موفقیت شده یعنی موفقیت رو کسب کرده کسی کسی که هدفش از طلب علم نه غیر از اینها کسی که هدفش از طلب علم برای این باشه که فرشتگان درود بفرستن فرشتگان گرداگردش بنشینن طلب استغفار بکنن ماهی ها در دریا و پرندگان در آسمان ها فرشتگان هم همینطور طلب مغفرت بکنن بر حلقات علمی که نشستن برای مدارسه علم هدفش این باشه هدفش مذاکره باشه هدفش نزدیک شدن به خدا باشه هدف یاد خداوند باشه همه اینها محسوب میشه اخلاص برای خداوند غیر از این مسائلی که مؤلف ذکر میکنه صلوات دادن و فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای منفعت رسوندن به مردم برای نفع به خودمون همه اینها نیت هاست که میتونه در همون طلب علم بشه ده ها نیت میتونه در همین حلقه داشته باشه در دین با بصیرت بودی قل هذه سبیلی ادعو الى الله علی بصیرت شاید یک شخصی به خودش بگه چقدر این علم سخت حالا بریم مصطلح یاد بگیریم صحیح و ضعیف و موضوع و نمیدونم شاز و منکر و که چه باشه حالا حالا علما آمدن آلبانی اومده مشخصش کرده ما نباید چیزی باشیم ما باید همت منعالی باشیم ما باید در دینمون با بصیرت باشیم مقلد نباشیم ببینیم آلبانی چه حکم کرده شاید آلبانی اشتباه بکنه قل هذه سبیلی ادعو الى الله علی بصیرت دعوت باید با بصیرت باشه چه دعوت خودمون چه یعنی خودمون میخوام راهنمایی بکنه، خودمون میخوایم به بهش برسونیم و چه دیگران باید روی بصیرت باشه یعنی روی بینش باز نه اینکه کلوکورانه باشه و چشم بسته باشه باید راهمون راهی که انتخاب کردیم روی شناسایی دقیق روی بصیرت باشه و این علمی که ما خوندیم الان تا اینجا رفتیم مذاکرهش رو کردیم و مدارسش برای این بوده که روی دینمون با بصیرت باشیم انا و من تبعنی من و پیروانم یعنی محمد صلی الله علیه و در دینش میخ... یعنی خداوندش خواسته که با بصیرت باشه و همچنین اتباعش بله این پیروزی هست کسی که چنین نیت ها رو داشته باشه و اگر نیت مخلوط باشه بین دنیا و بین آخرت و این کنت نیت ممزوجتا پر فالحکم الغالب اونجا هست که حکم بر اغلبیت میشه هر چقدر اون میل و گرایش نیتش به آخرت بیشتر باشه حکم اون اغلب رو به خودش میگیره و همچنین برعکس و اما اگر طلب علمش برای محبت باشه محبت طلب علم دوست داره که مثلا در حلقات علمی شده هر که نفهمه هر که حواسش نیست کلم و قلم و دستش نیست نمی نمینویسه مذاکرش هم نمیکنه فقط دوست داره در حلقات علمی باشه دنبال اجره میخواد اسم الله و اسم رسول الله صلی الله علیه و سلم بشنوه غیر از این کلا یعنی بحث دنبال گشتن اجر رو نمیدونم این مسائل به ذهنش نمیاد این الله زیاده در بحث طلاب علم خیلی از طلاب علم گمن و این مسائل رو میشه زد به دینی خودمون مثلا مدرسه بندر عباس مثلا با 480 تا طلبه طلبه اومدن اسمشون طلبه هست ولی خب از این موسیقی گوش میده و از این ور نمیدونم غیبت و دروغ و نمیدونم فلان و فلان هزار بند و بس هست اکثر مدارس دینی اکثر دانشگاه ها و دانشکده های علمی نه در اینجا پیش خودمون بلکه در خیلی جاها شخصی که میاد حالا به نحوی یا اونجا مدرک هم گذاشتن نیتش فراموش میکنه یعنی خودش هم نمیدونه سر در گفت من چه کار بکنم خودش نمیدونه که اومده که چه کار بکنم احساس میکنه که همینطوری بیهوده اومده احساس پوچی میکنه حالا من بعد بیکار تحصیل شدم چه کار بکنم و کجا برم این یک از مناظرات بسیار بزرگ طلاب علمه که اینجا امام ذهبی ازش یاد میکنه برای اینکه دلداری بشن این طلاب علم میگه که بدانید فلعل نیت ان یرزقها الله بعد شاید خدا من بعدها نیت رو بیاره ولی که شما ادامه بدید و ایضا من طلب العلم للاخر کساه الله خشیت الان و اینو بدونید میگه که که کسی که دنبال طلب علم بره برای آخرت خداوند ترس از خداوند را در دلش میگذاره یعنی خودتون رو ملاحظه خودتون نگاه بکنید با اون کسی که در کوچه و خیابانه کدوم یک از کدوم یک کدوم یک از این دو سنف بیشتر از خداوند میترسن و بیشتر به خداوند نزدیک هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا مساوی هستن کسانی که میدانن و کسانی که نمیدانن هرگز مثل هم نیست و این علم که به انسان ترس از خداوند میده و استکان و تواضع و این علمی که برای انسان تواضع و کوچکی میده که انسان فروتن باشه انسان به خودش ننازه کبر و غرور از دلش بیرون بره و من طلبه للدنیا و بدانید ایت الله کسی که دنبال طلب علم بره برای دنیا تکبر به و تکثر و تجبر کسی که دنبال علم باشه برای دنیا کبرش یک طرف زیاده رویش یک طرف و احساس تجبر و جبروتی یک طرف دیگه یعنی یک طوری هست که هیچ کسی نمیدونه مگر خودش فقط خودش میدونه وقتی که باهات بحث میکنه مثلا ما خودتون تو مدارس دینی باهاش خیلی مواجهیم مثلا شخصی که طلابی که اومده حالا خصوصا تحقیق بهشون میدی قسمت عالی مثلا بهشون تحقیق میدی که مثلا برن یک بحثی رو تحقیق بکنن وقتی که میان سر کلاس فکر میکنن دیگه با همون یک کتاب خوندن دیگه همه چیز فهم شدن طالب علم با یک کتاب خوندن نباید این چنین فخفروشی بکنه این چنین به خودش بنازه این چنین تجبر درش باشه که نه باید حرف من رو کرسی باشه و باید نمیدونم این حرف درست باشه یعنی نمیاد مثلا بالفرض ما این تجبر رو داریم مثلا در خلاف طلاب علم ولی مثلا به عنوان مثال چون یک عالمی رو شناخته به عنوان یک از بزرگترین علمای مثلا بالفرض بگیم جنوب یا, یا ایران خودمون خب وقتی که بهش میگی مثلا بالفرض این عالم در فلان جا اشتباه کرده مثلا ما امروز داشتیم مثلا در خطبه مثلا خب چند تا حدیث موضوع رو شنیدیم یک از جمله حدیث موضوع حدیث ابو لهب که که در جهنم عذابش کم میشه به خاطر که احسانی بر صوبه کرده و نمیدونم از انگشتاش آب میخوره خب حالا بحث موضوعیتش و اختلاف یعنی تضاد با عقیده اسلامی همه اینها ولی اون شخصی که متعصب این فرده به عنوان یک عالم شخص و پذیرفته هیچ وقت نمیاد ازت بپذیره که این حدیث دروغه تعصب یعنی این تجبر الله خود اون شخص که ازت نمیپذیره هیچ یعنی یک طرفش و اون کسانی که متأثر به فکرش و متأثر به اندیشش یک طرف دیگه یعنی همیشه بدونید این چنین خلل ها این چنین احساس هایی که در انسان ساخته میشه همش به خاطر عدم بصیرت در دینه قل هذه سبیل ادعو الى الله على بصیره عدم بصیرت در این چنین صفات و خصال به حساب کبر و احساس جبروتی احساس همه چیز فهمی احساس میکنه همه چیز رو میفهمه خیلی از اشخاص هستن مثلا بالفرض علم نحو خونده مثلا بالفرض فکر میکنه که با این علم نحو دیگه خلاص دیگه تمامی علم رو دست برده هیچ کس نمیدونه مگر خودش و ضرب المسلمین عام دیگر مسلمانان رو کوچک بره هیچی به حسابش نمیاره چون مثلا بالفرض علم نحو داره مردم نداره و کان عاقبت امره الى سفال و حقاره بدانید سیف الله بعلم که عاقبت این اشخاصی که به رو مینازن به اون علمی که به دست آوردن میدونید که آخرش سفال و حقارت یعنی کوچیکی پستی و تحقیره یعنی آخرش اینا در نزد خداوند حقیرانه حش خواهند شد پس ای محدثی ای کسانی که دنبال حدیثید بدونی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن نظر الله امرا سمع مقالتك وعاها ثم اداها الى من لم يسمعها شیخ عبد المحسن عباد حفظه الله کتابی داره در همین حدیث به اسم دراسه حدیث نظر الله امران سمع مقالتی که اجماع و یا تواتر این حدیث را ثابت میکنه و نقل میکنه از امام سیوتی زبیدی و کتانی و دیگر علما در اینکه این حدیث جزء احادیث متواتره این حدیث در سنن ترمیزی و در دیگر تفاقیر از سنن ها و صحاح آمده نظر الله امران خوشبخت بکنه خداوند شخصی که مقاله ما من رو بشنوه ای طلاب علم حدیث بدونید که با شنیدن سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله در حقمون دعای خوشبختی کردن فوعاها بعد از اونم درکش بکنیم بعد از شنیدنش یعنی نگاه بکنیم سلسله مراتب اولا بشنبه دوما درکش بکنه سپس از اون در بعد از طرق روایت مده ثم حفظها ثم اداها نظر الله ما سمع فوعاها وحفظها واداها الى من لم يسمعها این چهار چهار چهار پله شنیدن و درک کردن و حفظ کردن و ادا کردن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که هر کدوم از اینها اجر و فضیلت خاص خودش رو داره و انسان را بیشتر در حدیث این رسول الله در این دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد میکنه دنبالش Yeah. قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديده مع معنى التغير فلا بأس أن أن يجيز يجيز أن يجيز مرئيا مروياته مروياته قال تغيره فإن أصوله مردودة ما تغيرت وهو فقد باع ما أجاز فإن اختلط وخالف امتنع من أخذ الإجازة منه فمن الأدب ان يتحدث مع وجود من هو أولى منه بسنه وإتقانه بل يدلهم على المهم تدبير النصيحة بلى وليبذل نفسه لطلبة الأخيار یکی باید یک طالب علم همچنین یک استاد باید از خود گذشتگی بکنه برای برای طلاب خوب یعنی همیشه باید انسان دنبال دوستانی باشه که انتخاب شدن برگزیده شدن اخیار برگزیده شده خیارن و برگزیده شده من انتخاب شده هستم مخیرترین رو انتخاب بکنه انسان یعنی انسان همیشه دنبال بالاتر باشه نه دنبال کوچکتر چون بحث آخرت با بحث دنیا فرق میکنه همونطور که از توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینکه حسرت دنیا نخوری نگاه اون کسی بکن که نداری ولیکن بحث آخرت سابقون السابقون و فی ذلك فلیتنافس فلیتنافس متنافسون در امر آخرت باید تنافس باشه باید رقابت باشه و اونم انسان باید دنبال اشخاص برتر باشه که اون برترینه ها انسان رو بالا بکشه نه دنبال کوچکترین ها و دنبال اونهایی که از لحاظ علمی کمترن پس طالب علم برای که خودش تقویت بکنه باید دنبال بهترین ها باشه لا سیما اذا تفرد خصوصا اینکه لا تنها باشه حالا به عنوان یک استاد مثلا اگر یک جایی بود که غیر از خودش کسی نبود باید اشخاصی را انتخاب بکنه برای خودش که برگزیده باشن ولی امتنع مع الحرم و تغییر ذهنی و اگر دچار پیری شد و کهنسالی و دید حافظش داره کمرنگ حفظش داره کمرنگ میشه باید دیگه از روایت کردن احادیث امتناع بکنه و نباید حدیثی رو نقل بکنه و تعهد تع... یعنی توصیه بکنه برای خانوادهش و برادرانش در حال, در حال سلامتیش که اگر دیدید که من دچار تغییری شدم پس رو از روایت کردن احادیث نگه بدارید این از توصیه از تعهد است که انسان باید به دوستانش خالصانه بگه که اگر که من تغییر دارم میکنم در روایتان حفظم داره کمرنگ میشه به هم بگی تا اینکه من دیگه حدیث رو نقل نکنم کسی که فمن تغییر به سوء و له احادیث معدوده قد اتقن روایتها فلا بأس به تحدیثه بیها زمن تغییره کسی که حفظش عوض شده بد شده احادیث اندکی هم بیش نداره ده تا یا بیست حدیث بیشتر و در اون ده تا حدیث هم خوب با اطفاع حذفش کرده و میتونه تحویلش بده اینجا مشکلی نیست که اون محدث اون را بازگو بکنه برای مردم و بحث اجازه دادن شخصی مثلا معطع امام مالک رو بالفرض شنیده اگر دچار تغییر و تحولی شد در حفظش و اصلش محفوظ معطع مالک مثلا محفوظه و ضبط شده هست و تغییر درش حاصل نشده و ولی که با وجود کتاب هست مشکلی نیست که اینو نقل بکنه در حالی که آگاهی داشته باشه و حواسش جمع باشه و اما در حواسش جمع نبود و هو فقد وعی ما اجاز این اختلط و خرف امتنع من اصل اجازت من در, در صورتی که دیگه درک و شعور نداشته باشه در اونجا یعنی خرف بهش داده دیگه نباید بهش اجازه بدن که با وجود که کتاب است هست و اصلش موجوده احادیث هم حس شده هست با, با حرکاتش لیکن، نباید دیگه بهش اجازه بدن که اجازه به کسان دیگر بده اون کتاب رو بهش اجازه بدن که اجازه اجازه به دیگران بده که نقلش بکنن نقلش بکنن ازش و من الادب ان لا يحدث مع وجود من هو اولى منه لسنه و اتقانه الله بحث آداب یک محدث هرچند که در این زمان دیگه یعنی این صحبت ها و اینجوری معایر وجود نداره چون که محدثینی نیستن که بشن روی روی روی صندلی ها و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم بکنن این روز دیگه نیست این چیزی معایری نیست ولی که الله اگر باشه باید اگر کسی اگر طالب علمی دی عالمی بزرگتری از خودش هست در احادیث را به مردم نقل میکنه دیگه خودش ساکت بشه و چیزی نگه و نیات روی صندلی ها بنشینه و حلقاتی برای خودش بزنه و الا يحدث بشيء يرويه غيره اعلم و در صورتی که مثلا کسی باشه که روایت های بهتری از او داره به اجازه نده که بیاد اون روایت های خودش که مثلا به با های نازل تر هست بیاد مثلا به خوش اجازه بده روی صندلی ها بنشینه روی حلقات در حلقات علم بنشینه و اون حدیث رو مردم نقل کنه و حالا چند جمله ناقص پیش شما و الا یغش المبتدئین غش نکنه فریب نده به اون کسانی که مبتدع در علم مثلا فریبشون نده با اون روایت های خودش اینطوری بهشون معلوم نکنه که روایت های خودش بهتر از روایت های دیگر مشایخه بلکه باید نیتش خالص باشه بل یدلهم علی المهم باید به مهمترین به اونها راهنمایی بکنه به شیوخ بهتر به علمای برتر باید راهنماییش بکنه چون دین نصیحت دین و نصیحه قالوا لمن یا رسول قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامته عامه مسلمانان باید انسان برای اونها نصیحت بکنه و دلالت خیر و ارشاد اونها بده فإن دلهم فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مبنيات العام نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته فحضر مع العامية وروى بنزوله جمعا بين الفضائل وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبصر ويتطيب يتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الغفار والسكينة ويذكر من يرفع صوته ويذكر الحديث وقد تسمع الناس في هذه الأعصار بالإسراع المبين الذي يخفى مع بعض الألفاظ فاستماع هكذا لا ميزة له على الإجازة بل الاجازه السر بل الاجازه بل الاجازه السر وقول سمعت او قرات هذا الجزء سمعت او قرات هذا الجزء كله مع التم مع مع التم مع التمتمة مع التمتمة الدم بعض الكلمات كذبوا فقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا فكان الحفاظ يعقدون مجالس الاستملاء وهذا قد علم اليوم فالسماع بالاستملاء يكون محققا ببيان الالفاظ للمسمع والسامع فليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة فإن روى ذلك فليكن في مجالس في مجالس خاصة ويحرم ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المتروع إلا من يبينه للناس ليحذروه بله این قسمت آخر بحث آداب طالب علم و آداب محدث بحث طالب علم و محدث اینی که وقتی که میاد در جایی که یک شخصی عالمی هست حالا هرچند که شاید از لحاظ علمی ضعیف باشه ولی که کهن ساله انسان وقتی که میاد میبینه اشخاص پیر مرد خصوصا در جایی که مثل خودمون هست علمای قدیم که فقط مثلا بالفرض عبیاتی در میراث که علم میراثی دارند و چند تا علومی مثلا هم علوم یا ابو شجاعی خونده در جایی که مثلا بالفرض اومد یک شخصی دید معمدی بود یعنی عمرش زیاد بود ولی که عامی بود و دید که طلاب علم کفایتشون نمیکنه این چنین روایت ها باید به طلاب علم نصیحت بکنه به اون طلاب علم که دنبال عالمی برتر باشن که از هاش بشنون یا اینکه هر دوتا رو با هم جمع بکنه یعنی هم پیش اون شخصی که الان معمره عمرش زیاده و همون اون شخصی که الان به فرض تازه جدید نوبه به قول معروف و روایت های جدیدتری داره و علوم جدیدتری داره که بین این تا با هم جمع بشه جمعا بین الفوائد و روایت شده از مالک رحمه الله الله بحث آداب تحدث به مردم، و که اومد روی صندلی نشست برای تعلیم مردم به عنوان یک استاد آدابی داره که از امام مالک روایت شده خودشو بخور میکرد عطر زد لباس پاک و نوی جدیدی میپوشید با سکینت و وقار با شخصیت میومد در کلاس شرکت میکرد و اگر میدید که در جلسه حدیثی کسی صداش رو بالا میاره سرزنشش میکرد و حدیث را با ترتیل میخوند یعنی با دقت و با با نوا همونطور که قبلا ما به عنوان مثال ما در عمدت الاحکام ما داشتیم و قبلا بهتون گفتیم که مثل از طریقه ها رجزه که انسان سری بکنه با, با یک لحنی خاصی یعنی بحث اینکه امام مالک نهی میکرد یا تذکیر میکرد سرزنش میکرد کسی که صداشو بالا بیاره در حلقات علم به خاطر اینه که خداوند در قرآن فرموده و توصیه کرده به مؤمنان در سوره حجرات آیه دوم یا یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یا یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم صداتون هر چند که الهی صدا بالا برد صدا عدم بالا بردن صدا بر رسول الله این در بحث احکام هم هست یعنی انسان حرفی بر حرف رسول الله نزده گفت حرامه حرام دیگه انسان بگه چشم مادامی که رسول الله گفته تموم شد بر سر چشم و همچنین حالا همینطور که ما مالک فهمیده اگر حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و گفته میشه و به شخص تذکر داده میشه با اخلاص تمام گوش بده و صداشو بالاتر نبره اون شخصی که در اون حدیث بهش نقل میکنه نقل میکنه و قد تسمح الناس في هذه الاعصار بالاسراء المذموم الذي يخفى معه بعض الالفاظ امام امام الذهبي انکار میکنه بر کسانی که کتاب های حدیثی رو میخونن سریع انما نعمل من مثل کنم کلم رمانه و به طریقه ها الان که هست در مدینه و در شنقی در مغرب همین صورت سریع میخونن که شاید بعضی از الفاظ در نقل اون حدیث گم بشه ساقط بشه یعنی خود به خود این سریع خوندن سبب میشه که خیلی از الفاظ جا بمونه این یکی از چیزها هست که امام ذهبی انتقاد میکنه میگه این چنین سماعه ها به درد نمیخوره حالا همین کاری که الان ما میبینیم الان خصوصا صوفی ها بیشتر بهش اهمیت میدن فقط میخوان حالا فرض الان صحیح بخاری هست کتاب صحیح بخاری سالم باقی مونده با اسناد هست حالا کسانی که فقط دنبال اسنادن میرن پیش یک شیخی می نشینن فقط به خاطر اینکه بگن ما فلان کتاب رو شدیدیم کتاب صحیح بخاری رو بر داره شروع میکنه بکنه حدثنا بلانا بلانا دیگه نگاه نمیکنه اون شخصی دارم میشنوه نه خودش که حالا درست میکنه اعرابش تشکیلش درست هست نه فقط میخواد بگه که بله من از شیخ فلانی شنیدم یا بر شیخ فلانی خوندم میخواد بگه که بله اسنادم متصل تا رسول الله صلی الله علیه و سلم استماعها هكذا لا میزه له علی الاجازه بل الاجازه صدقون میگه این سماع این سماعی با اجازه دادن فرقی نمیکنه مثلا بالفعل لازم نیست که تو بیا زحمت بری و زحمت بری در اون حلقه شرکت بکنی چی برش بکنن و چه خودت بخونی همون اجازه دادن کافیه کتاب مادام کتاب هست شیخ اجازه بده این کتابی که هر کتاب منه اجازه داره چی از من نقل بکنید دیگه همون حکم سماع رو به خودش میگیره این اجازه دادن لازم نیست که شما بخونید یا کسی دیگه برای شیخ بخونه و قولك سمعت قرات هذا الجزء كله مع و مع تمتمتی و دمج بعض کلمات کذبون و گفتند اینکه من شنیدم و یا این جز یا این کتاب را از شیخ شنیدم همش اونم با بقول معروف با اقوالی میکس و قاطی هم حالا به همین صورتی که من گفتم سری داره میخونه نمیدونه بالفرض احادیث رو با هم قاطی داره میکنه و کلمات صفت میشه میگه بدون اطلاع بعد میگه دروغی بیش رفتید کتاب برداشتید سری و اون شیخ هم تاییدتون کرد و اسنادی بهتون دار بدونید که این دروغه وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا میگه که نگاه کنید از برای علماء امام النسائی در جاهایی از کتاب صحیحش هرچند که کتابش تو و قبلا ما گفتیم امام النسائی بعد از ائمه اسم کتاب سننش رو گذاشتن صحیح به خاطر اینکه امام نسایی شرطش از بخاری قوی تر بوده و خیلی از ائمه ای که امام بخاری ازشون نقد کرده تجریحشون کرده امام نسایی ولی که این دلیل بر این نیست که کتاب سننش صحیحه مثل صحیح بخاری چرا چون اولا در کتاب صحیحش در کتاب سننش نگفته که من این حدیث صحیح را انتخاب دارم میکنم دوما امام نسایی خیلی از راویا رو نشناخته از خیلی از مجاهیل نقل کرده درست اشخاصی را شناخته از شیوخ امام بخاری که بحثشون هم باز خواهد اومد خیلی از اشخاص را شناخته جرحشون کرده این دلیل بر این نیست که کتاب سننش صحیحه نقد امام نسایی بر شیوخ بخاری دلیل بر این نیست که کتابش برگزیده شده از راویان خوبه شاید راویان دیگری هم باشن خوب نباشن و هم هست یعنی وقتی که ما بررسی میکنیم کتاب سنن میبینیم که بله احادیث ضعیف درش زیاده عکس صحیحه که احادیث زید در آنها خیلی کمه پس این سه تا علت بر اینکه کتاب نسائی سنن نسحی مثلا امام نسائی از برایش میگه در کتاب سننش خیلی جاها خیلی از حرفا و سخنان نقل میکنه میگه و ذکر و کلمه معناها کذا و کذا میگه خصوصا جایی که ذات نداره میگه فلان کلمه را ذکر فلان حرف و سخن را گفت که معناش چنین و چنان دیگه نمیاد لفظ و کامل نقل بکنه که نسبت بده به اون کسی که ازش شنیده وكان الحفاظ يعقدون مجالس للاملاء وهذا قد عدم اليوم می ها حفاظ می نشستن املا می گفتن حدیث بر مردم می که الان معدومه حالا زمان ما زهبی هفت قرن پیش دیگه چه برسه به الان مجالسی که مثلا بالفرض یه جایی بشینید املا بنویسید حال صحیح بخارید والسماع بالاملاء يكون محققا ببيان الالفاظ للمسمع والسامع میگه استماع با املا گفتن محققه چیزی خیلی خوب هم هست در صورتی که حالا شنونده و گوینده اون حدیث را خوب بخونن و درک بکنن و بشنون طلاب علم ولی اجتنب روایت مشکلاتی باید طلاب علم دور بشن از روایت کردن احادیث مشکل احادیث که خیلی سخته مما لا تحمله قلوب العامه اون احادیثی که عوام مردم تحملش ندارن و نمیتونن درکش بکنن فإن روى ذلك فليكن في مجالس در مجالس خاصه اگر خاص که روایت بکنون احادیث را در مجالس خصوصی با طلاب علم مذاکره بکنه و یحرم علیه روایت و حرام بر طلاب علم که روایت احادیث موضوع برای مردم بکنن و روایت شخصی که ضعیف جدا و روایت المطروح ضعیف جدا متروک متهم به دروغ الا ان یبینه للناس لیحذروا مگر اینکه بیان بکنه و مردم را بر حذر بداره نه اینکه بگه نه صدر اعماله داره مردم رو تشویق میدن نه خیر ما بحث فضایل اعمال و غیر فضایل اعمال در احادیث دروغ نداریم اون فضایل اعمال ما قبلا گفتیم احادیثش که ضعفش یسیره و احتمال تحسین رو داره اما اینکه هرچند ما با اونم موافق نیستیم اما در بحث روایت متروح، روایت متروک روایت منکر و روایت موضوع هیچ عالمی اجازه نداده بلکه کسی که بخواد اجازه بده دروغ را بعد نقل بکنه خودش یک از دروغیانه من روى عني حديثا يرى انه کذبه احد الكاذبين او که قال صلى الله عليه وسلم هم در صحیح مسلم بده حدیثی که حدیث دروغ را مردم نقل بکنه تحقیق هم نکنه حدیثی که دروغ باشه خودش اون شخصی که نقل میکنه یکی از دروغگانه دو تا دروغش دروغی اولی که این حدیث را گذاشته و دومیش خودش که داره به مردم یاد میده از اون دروغ ها اینو بدونید که دین نیاز به دروغ ما داره اگر ما فکر بکنیم که دین نیاز داره که ما بیام دروغ بگیم تا مردم به مسجد و نماز و طاعت جذب کنیم این حرفمون این سخنمون نشأتش از اینه که یا خود به خود این حرفمون درش ادعای نقص دینه و خداوندم گفته الیوم اکملت لکم دینکم دین رو کامل کردم پس اگر ما تجویز بکنیم جایز بدونیم بر خودمون که احادیث دروغ اجازه داریم به مردم بگیم برای جذب کردن به دین اینو بدونید که این ادعا ادعای نقص در دینه که دین کامل نشده و نیاز به دروغ های ما داره در صورتی که دین نیاز به دروغ های ما نداره و خداوند نعمتش رو اتمام کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم همونطور که در صحیح مسلم داریم که فرمودن هیچ خیری نیست مگر اینکه به شما گفتم و هیچ شر نیست مگر که به شما گفتم و اندرز دادم که انجام ندید پس همه خیریت ها و همه چیزهای خوب را به ما یاد دادن پس دین, دیگه نیازی به خیریت های ما و چیزهایی که ما پسندیدیم و دروغگان پسندیدن نداره خب سبحانك اللهم الحمد سبحان الله الحمد صلی الله محمد و علی